تقلعو پرواز می کند یتحدا به چالش می کشد قبع کلاه نظاره عینک اصباغ جمع صبغ رنگ تتمکیج خودت را آرایش می کنی گریم می کنی صنعت اليابان مراه حينما يقف امامها المسافر في المطار تقول له اسمه ومتى تقلع طائرته جاسم مسافر وقف امام المراه فقالت له انت جاسم وطائرتك تقلع الواحد ظهرا تعجب جاسم واراد ان يتحدى المراه فذهب وبدل ملابسه ولبس قبعه ونظاره ووقف امام المراه فقالت له انت جاسم وطائرتك تقلع الواحد ظهرا فزاد التحدي عند جاسم وذهب ووضع اصباغا على وجهه فتغير شكله ولما وقف امام المراه قالت له قاتلك الله يا جاسم الطائرة طارت وأنت ما زلت تتمكيج هنا ژاپن آینه ای ساخت که وقتی مسافر روبروی آن می ایستاد نام و زمان پروازش رو به او می گفت جاسم که یکی از مسافرها بود روبروی آینه ایستاد و آینه به او گفت تو جاسم هستی و هواپیمای تو ساعت یک ظهر پرواز میکنه. جاسم تعجب کرد و خواست آینه رو به چالش بکشه بنابراین رفت و لباسش رو عوض کرد و کلاه و عینک پوشید و روبروی آینه ایستاد آینه به او گفت تو جاسم هستی و هواپیمای تو ساعت یک ظهر پرواز میکنه چالش برای جاسم بزرگتر شد این بار رفت و روی صورتش رنگ گذاشت و شکلش تغییر کرد وقتی روبروی آینه ایستاد بهش گفت بمیری جاسم که هواپیما پرواز کرد و تو هنوز اینجا در حال آرایش کردنی